Var är du och var är du som var i Näsbyn på dans? Och var är du och var är du som var i Näsbyn på dans? Jo, nu var det jag, jo, nu var det jag, jo, nu var det jag som var till dans. Och var är du, och var är du som stal den bussen tog mig? Och var är du, och var är du som stal den bussen tog mig. Jo, nu var det je, jo, nu var det je, jo, nu var det je som stal den bussen utav dig. Och var är du, och var är du som klappar tissen på mig? Och var är du, och var är du som klappar tissen på mig? Mm, oh, nu var det je, jo, nu var det ge, jo nu var det ge som klappade tissen på dig. Var är du och var är du som låg i gräsella med mig? Och var är du och var är du som låg i gräsella med mig? Jo, nu var det ge, jo, nu var det ge, jo, nu var det ge som låg i gräsella med dig. Var är du och var är du som gjorde bara ut i mig? Och var är du och var är du som gjorde bara ut i mig? Nej, inte var det jag, nej, inte var det jag, nej, inte var det jag som gjorde bara ut i mig.